Vazhdojmë me lejen e Allahut tebareke ve teala të ndajmë disa minuta në Historinë e Pejgamberit alejhi salatu ves selam, jetëshkrimin e njeriut më të mirë, Muhamedit alejhi salatu ves selam. Ne jetojmë në një kohë ku adhurimi i bëhet materiales në mënyrë gjigante. Materialja është ajo e cila adhurohet pos Allahut tebareke ve teala në fotografi të ndryshme, adhurohet logjika e kështu me radhë, edhe pse këta mbulohen materialja dhe mendja mbulohen me mbulesën e adhurimit të Allahut tebareke ve teala, mirëpo njeriu i cili e njeh Kur'anin dhe e njeh Sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe e njeh historinë Ai e shef se mbrenda saj qëndron materialja, epshi, logjika e kështu me radhë, andaj jemi më se të nevojshëm me ju kthy historisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam, mënyrës së davetit, shtyllat e davetit, themelat e akides së sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj edhe kemi përmend se akidja e cila mësohet, parimet të cilat mësohen, nuk është për qëllim vetëm ana teorike, po është për qëllim edhe ana praktike. Madje te Ehli Suneti është e njohur se imani është fjalë dhe vepër. Fjalë domethënë akidja si teori, e cila duhet me qenë e saktë, e kristaltë, e pastër, e çiltër, pa, pa njolla. Po kjo s'mjafton, po kjo nuk mjafton. Çka duhet? Duhet mu zbatue. E si me zbatu? Nuk ka mundësi mu zbatu pos me njohjen e historisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të tij. Sepse Allahu tebareke ve teala ia ka zgjedh atij shokët më të mirë dhe ka zbrit ajete ku është kënaq me mënyrën e zbatimit të akides nga ana e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kemi mbel Te zbritja e shpalljes, pasi është bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pejgamber dhe është bërë pejgamber me fjalën Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ky ka qenë ajeti i parë i cili e ka bërë pejgamber. E ka bërë pejgamber. Pastaj kanë zbrit ajetet të cilat e kanë bërë të dërguar. Kjo dallimi mes pejgamberit dhe të dërguarit. Cili është dallimi? Pejgamberit Allahu xhallahu ala i çon shpallje ndërsa i dërguari urdhërohet me luftu për këtë shpallje. Kjo është dallimi. I dërguari urdhërohet me luftu, me shpall haptazi këtë shpallje, e kur ta shpallë haptazi shfaqen armiqt, e kur shfaqen armiqt duhet mu luftuhet. Me mënyrat e luftës të cilat bëhen nvarësisht prej shkallëve të cilat gjenden muslimant në atë shkallë. Andaj Allahu tebareke ve teala pas disa ditëve në disa rivajete pas disa muajve, ma e sakta është pas disa ditëve, ja ka zbrit surën ya ayyuhal muddathir qum fa andhir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Këto kanë qenë ajetet të cilat e kanë bërë pejgamberin alayhi salatu wassalam të dërguar. Dhe prej këtyre ajeteve argument se këta ajete e kanë bërë të dërguar se pas kësaj pjesës të surës kur ka zbrit, pejgamberi salam është ngrit me davet. dhe s'është ndal më prej asaj ngritje derisa e ka taku Allahun tebareke ve teala dhe dijetarët e argumentu se kjo kum është e parë argumenti kum fe endir ngritu dhe qorto çka me qortu qortoje popullin tan nga shirku dhe thirri në njësimin e Allahut tebareke ve teala kjo argumenti i parë nga vetë shprehja kum ngritu dhe thirr dhe e dyta historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur është ngrit dhe ka bo thirrje në rrugë të Allahut tebareke ve teala në mënyrën më të mirë. Andaj dijetarët kanë thonë se me këto ajete pejgamberi alejhi salatu ve selam është ngrit dhe ka fillue mesazhin më madhështor dhe ajo është thirrja në njësimin e Allahut tebareke ve teala dhe largimi nga shirku dhe nga gjithë llojet të cilat kanë mundësi mi përshkrujt Allahut tebareke ve teala ortak në rububijen e tij në uluhijen e tij apo në emrat dhe cilësitë e Allahut tebareke ve teala që përmendëm në ligjëratën e fundit të akides se mushrikët yulhidun fi asma'ihi ata bojn ilhad shtrembrim në emrat e Allahut xhallahu ala dhe ka thënë Ibn Abasi shtrembrimi i cili është i morën emrat e Allahut dhe ja vendosin të adhuruemve të tyre, putave të tyre, idhujve të tyre, siç është edhe në kohën bashkëkohore kur njerëzit ja vendosin emrat e Allahu xhallahu ala parlamentarëve të ndryshëm. Andaj Allahu xhallahu ala ka çu pejgamberin alayhi salatu wassalam, "Qum fa andir, ngritu dhe qorto." Çka me qortu? Qortoji njerëzit të cilët i bojnë ortak Allahu xhallahu ala. Kjo është palca e davetit dhe dijetarët kanë thanë, daveti me këta ka fillu, me këta ka vazhdu dhe me këta ka përfunduar. Fillimi i thirrësit. Dhe thirrës këtu hin çdo kush, qoftë ai dijetar, qoftë thirrës rrugt Allahut xhelle ve ala i cili ka njohuri më të përgjithshme se një xhamatli i thjeshtë dhe çdo musliman mbi sipërfaqen e tokës. Duhet me fillue davetin e tina nga shtëpia e tij. Siç ka fillue pejgamberi alayhi salatu vesselam tek Hadixha. Ja ka prezantuar Islamin e Allahut xhelle ve ala dhe Hadixha Nuk është hamend në pranimin e fesë Allahut xhelle ve ala dhe dijetarët kanë thanë në mënyrë kategorike njeriu i parë i cili i ka besu pejgamberit alejhi salatu ve selam është Hadixhja radhi Allahu anha ve erdaha bashkëshortja e tij alejhi salatu ve selam dhe këtu ka një dobi të cilën e kanë përmend dijetarët Roli i bashkëshortes në kryerjen e misionit pejgamberik. Po neve nuk jemi pejgamber. Askush pos pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk e ka përgjegjësinë si të atij. Po çfarë përgjegjësie ka? E ka përgjegjësinë me nejt si musliman deri në fund. E kjo nuk nuk është e lehtë. Me nejt musliman deri në fund nuk është e lehtë. Ka nevojë për faktorë të ndryshëm, të cilat ja mbajnë udhëzimin, që përmendëm që Buhariu e ka vendos një kaptin të veçantë në sahihun e tij ku ka përmbledh prej haditheve dhe i ka qujt faktorët e ruajtjes së udhëzimit domethënë ka faktorë të cilët ta rujnë udhëzimin po nuk i ki këto faktorë paraqitesh para rrezikut dhe shkatërrohesh njana prej ruajtjes së udhëzimit kanë thonë dijetarët është bashkëshortja e mirë pejgamberit alejhi salatu wasalam Allahu xhelle ve ala ia ka zgjedh Hadixhen e cila nuk i është ba barrë me i thanë tash unë nuk kam mundësi me bajt këta bashkë me ty jo ka thon vazhdo madje e para ka qenë e cila e ka nxit vazhdo rrugën drejt Allahut xhelle ve ala se ti njeri i mirë i ndihmon të varfërit i ndihmon të dobtit e vendos të vërtetën e kështu me radhë madje ja ka ja ka dhanë pasurinë e saj të gjithë Në tërësi ia ka dhënë dhe ka thënë përdore në rrugë të Allahut xhelle ve ala. Pra njeriu nga kjo ngjarje e kupton se njeriu duhet me qenë i kujdesshëm në zgjedhjen e bashkëshortes, se mundet me t'u bo barrë. Dhe e kemi përmend atje në njënën prej tefsireve të fjalës së Allahut xhelle ve ala, zujjine linnasi hubbu shahawati minan nisa. Ku ka thënë Allahu xhelle ve ala, njerëzve ju është zbukurue epshi Dhe kamja dhe egoja dhe të parën çka e ka përmend prej epshit ka qenë en nisa, grave. Andaj e kundërta me të kundërtën. Shumica e njerëzve hupin ahiretin për për një gruje. Për një gruje cila ja qorron sytë. E kështu me radhë. E kundërta, nëse njeriu e ka gruen e mirë, bashkëshortën e mirë, ndihmëse të devotshme, e cila nuk lakmon në të mirat e kësaj dunjaje, bahet faktor i cili ta ruan udhëzimin n'rrugë të Allahut tebareke ve teala andaj njerëzit i shef se si ndryshojnë udhëzimin derisa prapa tyre qëndron një grua e kështu me radhë andaj kjo është shumë e rrezikshme dijetarët e kanë përmend se nga dobitë që Allahu xhel-le ve ala ja ka bo gruje pejgamberit alayhi salatu wasalam Hadixhen ka qenë kjo se ka qenë faktor i cili e ka ndihmue në vazhdimin e misionit pejgamberik. Edhe Islami i jot, e Islami jem, kanë nevojë për faktor mbrojtës, të cilët i ruajnë kufijtë. Njana prej kësaj është mos nxitimi në zgjedhjen e cilës do bashkëshorte. Po duhet njeriu me qenë i vedijshëm dhe shumë vigjilent dhe shumë syçelë se çka zgjedh, sepse ka mundësi m'u ba shkatërrimi jot qaty. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë Awwalu fitnatin fi bani Israil kanat min an-nisa. Fitnja e parë tek bani Israil, fitnja e ka për qëllim objekti i parë kur a bo me rrshit ata teposhtë ka qenë an-nisa. Gratë. Kah tjetra anë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ed-dunya halwatun khadira. Dunjaja është e amël edhe e gjelbër, e gjelbër në pamje, e lezetshme në pamje, po edhe e lezetshme në shije. Halwa e amël, kur të mbledhen e bukura në pamje, edhe e lezetshme në shije, çka e ndal njeriun? Asgja, s'ka mundësi pos imanit ndaj Allahut tebareke u teala. Andaj njeriu duhet me qenë i kujdesshëm. Dhe në fund ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Fattaqu dunya fattaqu nisa." Rujuni dunjas, rujuni grave. Sikur e ka bo këtë dunjajen simbol apo sinonim i grave. Gruja është dunjaja. Ruju grujës, se gruja ose është ndi, ndihmëse në takvallëk, ose është shkatërruese, të shkatërron dhe ti nuk e vëren. Andaj dijetarët e kanë nxjerr këtë dobi prej kësaj ngjarje se pejgamberi alayhi salatu wassalam është ndihmu me bashkëshortën e saj, me bashkëshortën e tina në rrugën e Allahut tebareke ve teala dhe ne, ne neve duhet me qen shumë syçelë në këta dhe çdo musliman duhet me marr mësim nga kjo ngjarje e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj i dyti i cili ka pranuar islamin pas thirrjes pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qen Ali ibn Abi Talib. Djali i mixhës pejgamberit alayhis salatu wassalam ky ka qen i pari. Pse? Sepse ka qen afër me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe ka dashur shumë pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe ka pranuar islamin Menjëherë, ki ka qenë i pari Ali ibn Ebi Talib. I dyti, i treti në fakt, i cili e ka pranu islamin, është Zejd ibn Harithe, radijallahu anhu ve erda. Zejd, para se me u ba pejgamberi a.s. pejgamber, ki Zejdi është njoh si Zejd ibn Muhammed. Zejdi i biri Muhammedit a.s. derisa Allahu xhel-le ve ala e ka ndalu këta, birësimin. Njeriu i cili s'i dihet baba, pastaj e merr dikush e kujdeset për ta dhe pastaj thot ky o biri jem. Allahu xhel-le ve ala e ka ndalu. Ka thënë uduhum ila abaihim. Thirrni për baballarët e tyre. Fa in lam takunu ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din. E nëse nuk ja u dini baballarët, atëherë i keni vëllezër në fe. Domthon nuk ndalo ndalohet me thon, ky është djali jem. Sikur që te na është kjo sprovë e madhe ku njerëzit nuk kanë fëmijë dhe shkojnë e marrin një fëmijë dhe e ruajnë dhe ai nuk e di që ata nuk janë prind të tij të vërtetë. E ngjarje të shumta, të thënë kjo e ndalume rreptë, duhet me i tregu se ky nuk është baba jot. As unë nuk jam djali jot e kështu me radhë. Po duhet këto sende më pre. Zejdi ka qenë rob. Dhe është interesant se kur ka ardh baba i vet bashkë me vllavin e vet, me mixhën e Zejdit, kanë ardh me ble Zejdin. Kan thon thirre zotriun tand dhe të blejna, të çlirojna prej robrijës. Dhe ka thon unë nuk dal prej robrijës, pse? Se ka dash me nejt me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Ata i kanë thonë baba i vet, unë po du me të ble me të çliru, me të zhvesh prej robërijës ti do me nejt rob, ka thonë unë me këtë njeri, Muhammedin alayhi salatu wassalam, ka thonë shoh te ky njeri shumë hajr. Dhe hajri i madh ka qenë sepse e ka pranu fejën në durt e tij alayhi salatu wassalam. Domthon e ka zgjedh robërijën, nuk ka dalë me, nuk ka dash me dalë prej robërijës vetëm të qëndrojë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i ka kthy babën e tij dhe axhën e tij ka thonë unë nej rob te Muhammedi alayhi salatu wassalam ky ky është njeriu i cili e ka pranuar fejen i treti tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj janë bijat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fatimia, Zejnebi, Ummu Kulthum edhe Rukija. Këto kanë qenë katër vajzat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat e kanë pranuar fejen tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo çka aludon kit këto njerëz? Pejgamberi a.s. kujt i ka bë davet i pari familjes. edhe të afërmve. Andaj Allahu xhel-le ve ala e ka këshillu kështu, familjes me i bo, bashkëshortes, djalit të mixhës, Aliut, pastaj vajzave të tij, robit të tij, alayhi salatu wassalam. Dhe kështu duhet me qenë thirrja, në rrugë t'Allahut xhel-le ve ala. Duhet me i thirr ata të cilët i ki afër teje, patjetër me të mirë, me këshill të mirë, dhe sjellje të mirë dhe raport të mirë, sepse Allahu xhel-le ve ala Nuk ka mundësi ti me ta pranu fejën dikush i largët kurse ti nuk ke mundësi mi bë davet atina të afërmit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është kujdes mi bë davet këtyre njerëzve. Pastaj ai që ka pranuar prej burrave të mëdhoj Islamin, pas këtyre ka qenë Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ky ka qenë njeriu ma madhështor i cili e ka pranu fejen te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Madje dijetarë kanë thanë, ky është njeriu i cili ka qenë prej faktorëve më të mëdhenj për ruajtjen e umetit dhe ruajtjen e qenies së umetit ashtu siç është dhe siç don Allahu tebareke ve teala. Allahu xhalla wala ka zgjedh Abu Bakr as-Siddiqin radhiyallahu an, me kanë shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ibn Taymija kur ka fol për Rafidit, Ka thënë, jehudët i kanë shpik rafidit. Jehudët i kanë shpik rafidit, shijat e Iranit. Dhe ata kanë disa goditje në këtë umet. Disa goditje. Njëna prej goditjeve, ku ka thënë Ibn Tejmija, sepse ata janë shejtana, dhe kanë bashkëpunu me shejtanat prej jehudve dhe për shejtanat prej xhinve. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Shejtanat ndihmohen me njëri tjetrin, mi zbukuru fjalët dhe me i deviju njerëzit. Thot Ibn Tejmija, goditjen e kanë bërë në palc, e kanë ditë ku duhet me godit. Ku kanë godit te Ebu Bekri. S'kanë thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, ja, se atëherë ishte zbulue menjëherë, po kanë thonë Ebu Bekri. Edhe këtu është arsyeja pse ata nuk e pranojnë Kur'anin Allahu xhallahu ala, pse? Sepse transmetuesin e kanë rrenc. A është e qartë? Ata e goditin transmetuesin që mos me ta marr rivajetin pastaj. Andaj nuk e marrin krejt Kur'anin Allahu xhallahu ala, sepse Kur'anin që e ka rujt te Muhamedi alayhi salatu wasalam kush është? Ebu Bekri. E ti nëse e shpallë Ebu Bekrin rrenc, Bjen feja e Allahut komplet. Edhe Ibn Tejmija ka thonë, ata kanë godit në palcë, në faktorin kryesor, e kanë godit Ebu Bekrin, pastaj Omerin, faktorin e dytë, dhe feja Allahu xhallahu ala bjen, dhe pastaj kanë shpik pallavrat e tyre, se na e kena një kuran tjetër, të cilin nuk guxojna me ja kallzu kurkujna. La hawla wa la kuvete, illa billa. Andaj Ebu Bekri është njeriu, saqë dijetarë kanë thonë, nuk e urren Ebu Bekrin vetëm se zindiki, munafiki. Apo thuaj edhe kafiri. Pse? Sepse nuk ka arsye me urrejt Ebu Bekrin. S'ka arsye. Pejgamberi Alei Salatu Vesalam e ka përgëzu me xhennet. Pejgamberi Alei Salatu Vesalam ka than, merrne sunnetin tem dhe sunnetin e dy shokëve t'mi, Ebu Bekri dhe Omerit. Merrne sunnetin tem dhe sunnetin e katër udhëheqësave të drejtë. Gjitha cilësitë e Ebu Bekrit janë të mira. Madje ka thënë pejgamberi alejhi salatu vesselam, sikur të peshohej imani i umetit tem me imanin e Ebu Bekrit, kishte me peshue rand imani i Ebu Bekrit. Paramendone, krejt umeti peshohet dhe Ebu Bekri nga ana tjetër peshon Ebu Bekri. Paramendone imanin e Ebu Bekrit. Saqë ka transmetime se Omeri hin në xhennet 500 vjet mas Ebu Bekrit. Me u bo dallimi mes Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu an. Andaj njeriu duhet me pas kujdes në vlerësimin e njerëzve, sikur që në kohën bashkëkohore mundohet m'u godit Ebu Bekri radhiyallahu an dhe në gjuhën të cilën na e flasim në gjuhën shqipe, kam has njerëz të cilët e godasin Ebu Bekrin radhiyallahu an dhe ata nuk dojnë me godit pos Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam duke e cilësue Ebu Bekrin ka thënë Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat 'indahu kabwatan. Shikone pejgamberi alayhis salam se si e lavdron Ebu Bekrin. Thot, nuk e kam thirr dikon në islam vetëm se ka pas kabwa. Kabwa lëkundje. A, a me hec përpara, a m'u kthy te mas. Kabwa. A me shku një hap n'atë an, a një hap këtë an. Pastaj ka thonë illa Eba Bekrin, pos Ebu Bekrit, s'ka pas kebue, s'ka pas tereddud, s'ka pas lëkundje, as dyshime, po menjëherë ka pranue islamin Allahu tebareke ve teala, ma akeme, thotë pejgamberi alejhi selam, nuk u lëkund, Ebu Bekri, imani n'Allahun xhele ve ala që ka pas dhe, dhe Allahu tebareke ve teala ka qenë shumë i fuqishëm, Hine deautuhu wa la tereddede fih. Kur e kam thirr Ebu Bekrin, e ka pranu menjëherë islamin, pa kurrfarë lëkundje. Ky është Ebu Bekri, shoki i pejgamberit alejhi salatu wa salam, i cili e ka pranue islamin. Dijetarët kanë shkrujt libra të veçanta për Ebu Bekrin. Ne jemi duke folë për historinë e pejgamberit alejhi salatu wa salam, po patjetër është me folë për shokët e pejgamberit alejhi salatu wa salam, sepse këta e kanë rrethue. të mëshirshëm ndër mjet veti. Ebu Bekri prej personalitetit të tij ka qenë e para, ka qenë tregtar i njohur dhe shumë i dijshëm. E dyta, ka qenë njeri i cili i ka ditë historitë e arabëve. E ka ditë secili fis prej nga rrjedh dhe me kan lidhet dhe lidhjet ndërmjet veti si i ka pas arab. I ka ditë Ebu Bekri radhiyallahu an. Dhe ka qenë njeri shumë i butë. i but kulmin e butësisë madje pejgamberi alejhi selam i ka thonë se ti je shumë i but e ka cilësu para syve se je shumë i but modest dhe kjo modesti dhe kjo butësi ka bo që Ebu Bekri menjëherë as disa dit nuk kanë shkue ka ardhë me një grumbull të njerëzve dhe kanë pranu islamin dhe është interesant se këta të cilët i ka bo davet Ebu Bekri janë gjithashtu faktorët kryesor të këtij umeti Faktorët kryesor, i pari që e ka sjell ka qenë Uthman ibn Affan, halifja i tretë. E ka e ka bo davet Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu an. Dhe dje ta kam përmend në historinë e Abu Bekrit atje se Ebu Bekri nuk ju ka bo davet këtyre njerëzve jo rastësisht, po ka pas disa cilësi. E para ka pas autoritet. Autoriteti njerëzve i ban me me respektu njeriu, me pas një lloj frikë respekti. Kur ka njeriu autoritet dhe është i butë dhe nuk është mendje madh, kur të bashkohet autoriteti me modestin kjo është kulmi çka mundet me arrit një njeri. Nëse ki autoritet, ki dije dhe ki modesti kjo është kulmi. Ndërsa mendjemadhësia e çrrënjos krejt çka ki prej prej sifate. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë el kibru batarul haq. Wa ghamtin nas. Kibri është çka? Me refuzu të vërtetën. Nëse njeriu ka mendjemadhësi, herë do kur do ka me rrëshqit nga e vërteta, sepse nuk e lë mendjemadhësia ja han, ja helmon atë vërtetën që e ka dhe një ditë prej dite e refuzon. Dhe ghamtun nas, nënçmimi i njerëzve. Njeriu pale sa me pas prej dijes, pale sa me pas prej personalitetit, pale çka me pas prej asaj çka zotërohet në këtë dunja, nëse e ka këtë cilësi ghamtun nas, nënçmimi i njerëzve, nuk i ban dobi. Pejgamberit alayhis salatu wasalam, Allahu xhallahu ala ja ka mohue davetin nëse është i vrashtë. Dobia e këtij ajetit është se Allahu pe kërcënon pejgamberin e tij se nëse ti nuk je i butë me njerëzit dhe modest me njerëzit, njerëzit ikin prej teje. Thot Ibn Kathiri, si është puna kur ata e kanë obligim me ngu pejgamberin? Edhe mu kon i vrazhdë na e kena obligim me ngu, pejgamber i Allahut xhallahu ala është. Nëse është vërtetu pejgamberia, çka do me qenë, edhe pse ata nuk janë Allahu xhallahu ala i ka pastru, po edhe me pas qenë të vrazhdë na e kena pas obligim me i ngu. Mirëpo Allahu i thotë ti mu kon i vrazhdë ata ikin. Natyra e njeriut është se nuk e duron vrazhdësinë. Nuk e duron vrazhdësinë. Sepse ai të sheh njeri, ti njeri, ai njeri. Ti në momentin që bahesh i vrazhdë, në momentin që tregon mendjemadhsi, tregon se ti je i dallum prej atina, e kjo s'durohet. Kjo nuk durohet. Ndërsa njerëzit nuk ta pohojnë se je i dallum, pos kur je modest. Nëse je modest ta pohojnë, a nëse je mendjemadh pale çka me arrit nuk ta nuk ta pohojnë. Andaj Ibn Kathiri thot, Allahu ja ka mohu pejgamberit davetin nëse është i vrazhdë. E neve hala ma shpejt, nuk ta ndëgjon kurkush nëse kre, nëse ki vrazhdësi dhe mendjemadhsi. Andaj lusim Allahu xhallahu ala që me na pastru prej mendjemadhsisë dhe prej mos modestisë. Andaj ka ardhë me Uthman ibn Affanin. Pastaj ka ardhë me Abdurrahman ibn Aufin. faktor dhe njeri e afërt i pejgamberit alayhi salatu wasalam pastaj ka ardh me Sa'd ibn Abi Waqqasin njeri mujahid luftar rrugë t'Allahut xhelle ue ala strategi i pejgamberit alayhi salatu wasalam i cili ka udhëheq strategjinë e shumë luftrave të pejgamberit alayhi salatu wasalam pastaj ka ardh me Zubejr ibn Awamin Ebu Bekri ka pru këta njerëz dhe ka ardh me Talhatu ibn Ubejdillah shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe është interesant se këta pesë njerëz i ka përgëzu pejgamberi alayhi salam me xhennet. Tut të pesë. Këto janë prej 10-ve, të cilat i ka përgëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam të prej banorëve të xhennetit dhe i ka pru krejt Ebu Bekri. Dhe kjo çka argumenton? Argumenton se Ebu Bekri e ka kuptu fejën davet. Kur e ka pranu për veti, s'është ndalë me thanë unë u bona musliman dhe nuk më intereson mo. Jo, menjëherë ka dalë dhe ka vëzhgue. Dhe dijetarët e kanë përmend se Ebu Bekri nuk i ka bo davet çdokujna. Edhe pse thirrja është e përgjithshme, po i ka zgjedh njerëzit. E ka zgjedh cilësitë. E ka shqyr çfarë cilësi ka, pastaj i ka bo davet. Dhe është ka qenë zgjedhja e tij shumë precize. E ka prue ajkën e njerëzve. E ka pa, e ka pru kristalin e njerëzve. Këtë këta njerëz janë prej njerëzve më të mirë të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe këta njerëz e kanë mbajt umetin në kom. Andaj neve duhet me bo davet vazhdimisht. Dhe njana prej atyre çka duhet na me me pas parasysh është cilësimi i njerëzve të cilët i bojnë davet. Nuk nuk përjashtohet këtu çdokush duhet mu bo davet. Po ai i cili afrohet, ai i cili afrohet në ummet, ai i cili është në përgaditet për me qenë udhëheqës, përgaditet me qenë ajka e ummetit duhet me qenë njerëz të zgjedhur. Duhet me qenë njerëz të zgjedhur. Andaj Ebu Bekër e Siddiq ka ardh me, me palcën dhe me ajkën e njerëzve dhe e kanë pranue të gjithë islamin te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj ka fillue thirrja fshehtas. Thirrja fillimisht ka fillue fshehtas dhe pejgamberi alayhi salam nuk e ka publikue davetin. Dhe kjo nuk ka qenë prej frigës dhe prej trishtimit aspak, por ka qenë prej strategjisë. Dhe ka shumë dallim. Ibn Qayyim el-Jauziye ka fol në librin e tij Ar-Ruh, Shpirti, dallimin mes trimërijës dhe guximit. Njerëzit nja e kanë guxim trimëri nja ju doket nuk është e barabart ka fol dallime kanë trimëria është në vendin e duhur ku duhet me tregu trimëri e tregon guximin qaty andaj guximi në vendin e duhur ka thonë quhet trimëri guximi në vendin jo të duhur quhet rrezik i jo duhur andaj njeriu e sheh se kanjëherë merr huxhum por nuk duhet me ba huxhum e kështu me radhë fejen e Allahut tebareke ue teala dhe në këtë fazë e kanë pranuar shumë islamin prej njerëzve të mëdhoj prej tyre Abdullah ibn Mesudi Suhejb Rumi Bilal ibn Rab, Rabah Fatime Uhtu Umar ibn Khattab, Fatimja ka qenë motra e Omerit radhiyallahu an dhe dhëndri i Omerit, Zeidi e ka pranuar Islamin tek pejgamberi alayhis salam, Omeri në këtë kohë nuk ka qenë musliman. Omeri në këtë kohë nuk ka qenë musliman, po e ka pranuar Islamin më vonë. Me rëndësi në kohën e davetit shehtas e kanë pranuar Islamin njerëz më të zgjedhur të ummetit. Të gjithë prej tyre ju është veçue histori e veçantë. Për shembull, jo gjithë sahabëve ju është ba historia në vëllim të veçantë, jo. Po njerëz të zgjedhur. Të gjithëve të cilët ju është veçue historia janë prej atyre të cilët e kanë pranuar Islamin herët në Mekë. E kanë pranuar Islamin në Mekë. Dhe dijetarët kanë treguar arsyet pse kjo gjeneratë është më e mira. Pse kjo gjeneratë është ma, ma e mira. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vazhdue davetin e tij në formë të fshehtë dhe dijetarët kanë thanë se kanë zbrit disa ajete ku i kanë ba me isharat pejgamberit alayhi salatu wassalam si me zhvillu davetin fshehtas. Strategji e veçantë. Allahu xhelle ue ala ja ka tregu disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, sikur ngjarja e Jakubit, e Musës, e Jusufit alayhi salatu wassalam, ja ka zbrit ajete. Ju e dini se ajetet nuk kanë zbrit sure komplet, nuk ka zbrit surja Bakara për një herë, jo. Ka zbrit vene vene. Për shembull surja Jusuf nuk ka zbrit për një herë, po ka zbrit një ajet, madje ka mundësi ajetet me zbrit kontra. Ka zbrit ajeti i fundit para se me zbrit ajeti i parë. e kështu me radhë. Pse? Varësisht prej ngjarjes. Çka ju ka dash pejgamberit alayhi salatu wasalam? Edhe sahabëve ju ka zbrit ajete. Ka ata të cilët i kanë përmend shkaqet e zbritjes, kanë përmend se në këtë fazë ka zbrit ajetet ku Musa alayhi salatu wasalam është vendos tek Firauni në pallatin e Firaunit dhe nana e Musës është mërzit shumë. Shumë është mërzit. Dhe s'ka ba sabër vetëm ta gjeje Musën alayhi salatu wassalam dhe ta shofe. Si e ka pa, Allahu xhelle ue ala i ka zbrit disa ajete, për me i mësu sahabët që kini kujdes dhe bëhuni stratega. Dhe bëhuni njerëz të cilët janë si qenë. Thotë Allahu xhelle ue ala, wa kalet li uhtihi kussi. Allahu xhelle ue ala e tregon se çka i ka thonë nana e Musës, vajzës së vet qysh me gjet Musën alayhi salatu wassalam i ka thon kussi ka thon largoju prej qytetit dhe shko lipe Musën alayhi salatu wassalam qysh me lip lipe syçel kussi hulumto vëzhgo Gjurmo mirëpo me kujdes. Fjala kussi në tefsir ka ardh gjurmo me kujdes. Jo haptazi menjëherë, po shko kadal kadale, se Firauni me bo me vërejt se ti je tu lip Musën, shkon puna jote. Madje në atë kohë, Firauni i ka mbit të gjithë djemët. I ka mbit të gjithë djemët, sepse i kanë tregue sihirbazat se njani prej djemëve ka me ta marr tye pushtetin. Dhe Allahu xhalla wala e ka bo që bashkshortja e Firaunit me e dashtë Musën dhe me afru ngat vetes që Allahu xhalla wala në dorën e Musait ta shkatrrojë Firaunin. Andaj i ka thonë nana e tij, dhe nana e tij ka qenë e meçme. Dhe Allahu ja ka tregu. Mirëpo dijetarët thonë, pse bash kët fazë? Pse në kohën e Davetit fshehtas? Pse zbritja e ajeteve në këtë kohë? Për me bo musliman syçel, kussi, hu, gjurmo, hulumto, fshehtas. Dhe jo menjëherë, sikur sot, të cilat entuziazmi dhe euforia e disa njerëzve nuk bajnë durim menjëherë t'i tregojnë këtë mesele çka i ka një një çështje. Po nuk duhet ashtu, po duhet me qenë njeriu syçel dhe i vetëdijshëm dhe m'i fol njerëzve sa jau ban truni i tyre, sa jau ban mendja e tyre. Ka thanë Aliu radhiyallahu an, hadithin e ka nxjerrë Imam Buhariu. Se ka thanë Aliu radhiyallahu an, "Haddithu an-nasa qadra uqulihim." Folju njerëzve sa bart mendja e tyre. Mendja nuk mundet me bart i njeriut i cili ka 15 vite udhëzim dhe me ia lexu një ajet, pranimi i atij ajeti është shumë ma i shpejtë sa një njeri i cili është i zhyt në dunjanë e tij. Kjo është shumë e qartë. E njerëzit shkojnë ju folin për meselet që e din se ai ka me i mohu menjëherë, thotë çka thua për këtë mesele? dhe nuk shkon në mënyrë të duhur davetit. Ama dhe ka thonë Aliu në vazhdim, eturidune en jukfar Allahu we Rasuluhu, a doni ju që të mohohet Allahu dhe pejgamberi, domethonë nëse ti njeriut i fol, jo sa bartë mendja e tij, çka bohet, rezultati cili është, e mohon Allahun. Sikur ti shkon ju fol njerëzve, në disa mesele cilat janë të ndjeshme, shumë të ndjeshme, hasase, tepër gjigante në ndjeshmëri, dhe ja thu, islami e thot këta, dhe e mohon menjëherë. e mohon dhe kjo jukfaru Allahu we Rasuluhu dhe bëhet mohim Allahu xhelle we ala dhe pejgamberi alejhi salatu wesselam andaj njeriu do me qenë i vetëdijshëm dhe me mësue prej historisë së pejgamberit alejhi salatu wesselam se pejgamberi i Allahut nuk e ka bo davetin mshehtas prej tutës prej frigës po pse e ka lip koha ashtu e ka lip koha ashtu pastaj ka thanë Allahu xhelle we ala në gjuhën e nanës e Musait fe basurat bihi An xhunubin, Ka shku motra e Musës, alejhi salatu ves selam, dhe është afrue pallatit e Musës dhe e ka vëzhgu fe basurat an xhunub. Ajeti bukfalisht është ka shikue fshehtas duke mos e vërejt ato. Wa hum la yashurun. Ata nuk janë të ndjejtë se çka çka është tu bo kjo vajzë. Pse? Ka thonë djetarë, ka dosh me kshyr qysh me marrë Musën pi këtu, me ja pru nonës vet, qysh me marrë. Dhe e ka vërejt se Musa alejhi salatu ves selam nuk thith prej gjinit të kërkujna. Fmi në kohën i cili ka nevojë për, për çka për gji, nuk thith prej kërkujna. Dhe motra vet e ka kuptue. Edhe e ka ditë këtë informatë dhe ka shku me këtë informatë e ka nxjerr Musën. Sikur shërbimet sekrete. Shërbimet sekrete, çka e kanë prej boshtit të cilat ja u mban shërbimin sekret, mbledhja e informacioneve. Kur dojnë me studiu ni njeri, e marrin prej n'vogli, deri në fund, çka ka bo ky njeri? Me kanë është takue, me kanë takohet, me kanë rri e kështu me radhë, dhe e studiojnë. Kështu ka bo, edhe kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit alejhi salatu ves selam. Ju e dini hadithin e Xhibrilit. Hadithi Xhibrilit kur ka ardh me ja msu pejgamberit sam Xhibrili imanin, islamin dhe ihsanin. Ka ardh ni njeri me petka të bardha, me flokë të zeza, i pastër, nuk shifen në ta gjurmët e udhëtimit. Mirë, pi kah e ditën sahabët me një të pame këto sende. Ka thonë dijetarët se pejgamberi a.s. rreth i ka pas njerëz shërbim sekret. E ka e ka vërejt kush aty hyn kush aty del. Krejt e kanë përcjell gjendjen se si është duke u zhvilluar. E jo sikur sot gafleti, cili është në kulm të gafletit. Po duhet njeriu me qenë shumë syçel. Jo nga frika, por nga marrja e shkaqeve, por nga marrja e shkaqeve, po dhe nga vetëdijsimi. Se atëherë e kishte mbyt Firauni, se i ka mbyt çdo djalë se është friksu se mos po ja merr pushtetin. Ça i ka thonë motra vet? Ka thonë, a t'jau tregoj një shpi, ku në atë shpi ka mundësi ky djalë me thith qumësht. Domethonë, te nana vet, a s'i ka thonë te nana vet. Po një shtëpi, Lekum wa hum lahu nasihun. Dhe ajo shtëpi janë njerëz të cilët janë këshilltarë dhe ja u do njerëzve të mirën. Se nasih është ai i cili ta don të mirën. Dhe e ka marrë Musën alayhi salatu wassalam dhe ja ka prue nonës vet. Dhe i ka dhënë gji, dhe është vërtetue informacioni, sikur që domthon ja u ka dhënë një informacion të saktë Sepse ajo nana vet, po s'i ka thanë hajde te nana e, e tina dhe i ka prue. Allahu xhel-le ve ala çka don me i mësue muslimant me këtë ajet në këtë fazë të të davetit. Që duhni me qenë syçelë. Duhni me qenë syçelë. Edhe Allahu xhel-le ve ala e ka rujt pejgamberin alejhi salatu ves-selam dhe i ka rujt shokët e tij. Nuk transmetohet në histori se asnjani prej sahabeve që ka dal ka bo probleme në këtë fazë. Me dalë me thonë, a është hak? Omeri po, kur e ka pranu Omeri ka dasht, i ka thonë Pejgamberit alejhi selam, a jena në hak? Po, a janë batil? Po, po pse mos me dalë haptazi? Pejgamberi alejhi selam ka thonë, kadalë. Kadalë, se nuk jam urdhnu, ala. Domethonë, çështja me t'urdhnume t'Allahut xhel-le xhelaluhu, jo me unë çka po due. Andaj njeriu nuk ban m'u ngut në hapat e thirrjes n'rrugë të Allahut xhel-le xhelaluhu. Madje Muhammed Kutbi, Allahu e mëshiroftë, ka disa libra të shkruara, etapat e kthimit të Islamit qysh ka qenë. Prej etapave që ai ka përmend, ka qenë thot patjetër është m'u studiue gjenerata e parë e Mekës, muslimanët e parë, se ata e kanë kthye udhëheqjen e muslimanëve. Ata e kanë mbajt udhëheqjen e muslimanëve, pra me studiu Omerin, Othmanin, Ome, Ebu Bekrin, Alijun e kështu me radhë. Suhejbin e kështu me radhë. Pse? Sepse këta kanë qenë të cilët e kanë pranu Islamin në fillim tek pejgamberi alejhi selam dhe është një lloj strategjie e cila e kthen ummetin në vendin e vet ku e ka. Lusim Allahun xhel-le ve ala që Allahu tebareke ve teala ngjarjet e cilat ndodhin sot në bashkëkohoren të cilën neve jetojmë lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhel-le ve ala ta bajë fillim të kthimit të krenarisë së muslimanëve që e kanë pas krenarinë muslimant në kohën e parë. Andaj Allahu tebareke ve teala ja ka përmend muslimanëve këto strategji që të jenë ma syçelë në davetin e tyre. Prej strategjive ka qenë ku me u mbledh muslimanat. Kan diskutu pejgamberi alejhi salatu ves-selam me shokët e tij ku me u mbledh. e kanë pranu Islamin. Bilali, Aliu, po pse pse te Erkam ibnul Erkam? Dijetarët kanë thonë, Erkam ibnul Erkam ka qenë prej fisit Beni Mahzum, Ebu Xhehlit. Ebu Xhehli e ka pas flamurin e armiqësisë ndaj fisit Benu Hashim dhe Pejgamberit alejhi salatu selam dhe fisit të tina. Domethonë, ka qenë njeri i fisit të armikut ma t'ashpër. Andaj Pejgamberi alejhi selam e ka zgjedh prej atij. Që atyre mos ju shkojë menja se njani prej neve ka, ka tu bo strehim i armikut apo ku të jesh mrena armikut. E ka zgjedh Erkam ibnul Erkam. Kjo është e para. Ka qenë prej farefisit të armikut ma të ashpër. E dyta ka qenë 16 vjeçar. Dhe nuk ju ka shku njerëzve menja që ket Muhammed a.s., pejgamberi i Allahut, me shokët e tij, po mbledhet te një njeri i cili është fmi, 16 vjeçar, s'ju ka shku menja. Kshyre pejgamberi a.s., i ka kshyr krejt kto sende. I ka, e ka studiue mënyrën absolute, që çka kanë mundësi, mos me na gjetë ata. E jo sikur sot, dalin dhe i shpalosin muslimant, të fshehtat e tyre, sekretet e tyre në Facebook në emër të thënies së hakit dhe ta tham hakin dhe nuk duhet me mshil hakin dhe kështu me radhë. Kjo është batil. Kjo është prej mos dijes dhe mos studimit të historisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo është prej eufories. Ta tham unë, po një e than me kushton. Një e than me kushton. Ebu Huraira radhiyallahu an Buhariu ka transmetu se Abu Huraira ka thënë, unë i di emrat e murtedave me emër dhe mbiemër, po nuk i tham ato. Pse? Ka thënë se më shkon kryja. Domethënë, ndjeshmëria e njerëzve mi pranue se filani murted a shumë e ranë, s'e pranojnë ato. Edhe nuk i tham. E tash me pas kanë vllaznit në kohën tonë, s'pe thua, nuk po i kallzon kush janë murtedët. Domethonë ti kanke frikacak. Po jo, se e ka ditë se njerëzit nuk e pranojnë, ti e thue, po nuk, nuk, nuk kthen me rezultat kurgjo hiç. Nuk, nuk del me rezultat kurgjo hiç. Arkam ibnul Arkam, e ka zgjedh pejgamberi alejhi salatu ve selam, sepse ka qenë strategji. Edhe e treta që e kanë përmend dijetarët, se ai nuk ka kallzu që a musliman. Edhe nuk i ka shku menja se ai s'a musliman pi mbledh ka njerëz te shtëpia e tina. Edhe kur kanë hulumtu kanë shku te Abu Bekri, kanë shku te Aliu, te me san aty, s'i kanë gjetë kurkun. Arqam ibn al-Arqam. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse e shikoni ka punue me dy sende, me shpallje dhe me sebepe të cilat janë të njohura të luftës. Domethënë e ka marrë mburojën n'luftë. Alayhi salatu wassalam. Andaj dijetarët e kanë përmend se vendi ku janë mbledh muslimanët dhe kanë diskutue çështjet e tyre dhe kanë mësue dhe ka qenë universiteti i parë i muslimanëve ka qenë shtëpia e Erkam ibnul Erkam radijallahu anhu ve erdahu prej asaj që e kanë përmend dijetarët prej veçorive të xhematit të parë të muslimanëve Edhe me këtë e përfundojmë ngase kanë përmend shumë prej cilësive janë shumë të nevojshme mi mësue me çfarë cilësohet gjenerata e parë. Prej asaj që e kanë përmend dijetarët është se gjenerata e parë Ebu Bekri, Suhejbi, Aliju, Erkami, krejt dijetarët, krejt sahabët që e kanë pranu islamin në këtë fazë, nuk kanë mësu prej kurgjo hiçit përveç prej Kur'anit. Çka ka mësu te kjo shtëpia Arkam ibn Arkamit, veç Kur'an. Kur'an i Allahut edhe vetëm Kur'an. Dhe kjo i ka formu me personalitete ma të larta. Kjo i ka gdhend këta sahabe që s'ka mundësi m'u gdhend dikush tjetër si ata. Edhe nëse na dojna m'u gdhend, duhet m'ju kthy Kur'anit në mënyrë absolute. Shumë shpesh m'bahen pytje, cillën libër me lexu. Cilat libra me i lexu? Librin e Allahut xhalla wala. Librin e Allahut xhalla wala prej fillim deri në fund. Po kur ta kry çka me bë, m'u kthy prap prej prej fillim deri në fund. A ka argument se ma, ma shumë se fjala e Allahut xhalla wala? Dijetarët kur argumentojnë krejt argumentimet, nëse i mbledh, prap kthehen te ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Madje njeriu mundet me shkrujt vëllime. Bidatçitë shkrujn vëllime, vëllime, edhe dijetarët e sunetit nuk i zgjasin shumë polemikën. Veç thonë Allahu xhalla wala ka thënë kështu dhe ja rrëzon krejt ato që ka shkrujt ai me me vëllime. Andaj kjo gjeneratë prej cilësive që i ka pas të veçanta dhe atributeve shumë të të karakteristika të të veçanta ka qenë studimi i Kur'anit t'Allahut xhallahu ala dhe janë marrë me Kur'an. Dhe pejgamberi a.s. kush ka mësu diçka ni sure, i ka thënë mësoja vllavit tan. E kështu me radhë. Andaj neve duhet me i studiu këto sende dhe duhet me lexu historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo histori si roman. Sa interesant paska ndodh. Sa e çuditshme kjo ngjarje. Jo, me nxjerr mësime. Sikur për shembull dijetarëve ju ka interesu, pse shtëpia e Darul Arqam? Pse? Ju ka interesu pse? Se jo rastësisht ka ndodhur ajo. Andaj Allahu xhallahu ala e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wassalam që m'i marr shkaqet hyjnore dhe shkaqet të dynjasë. Me të dyjat ka punu pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kjo ka qenë prej ataj, asaj të cilën e kanë përmend dijetarët se kështu ka filluar daveti i pejgamberit alayhi salatu wassalam duke i mbledh shokët e tina, duke ju fol për Allahun xhallahu ala, për sifatet e tina, për emrat e Allahut xhallahu ala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka fol se ky davet s'ka me vazhdu kështu. Ajo çka duhet me qenë në vetëdijen e juve. Ju ka thonë që ky davet nuk ka me përfundu kështu fshehtas, jo, një ditë prej ditëve ka me dalë haptas, dhe i ka përgadit se kur dalë haptas, çka ka me ndodh. Gjithçka i ka përgadit pejgamberi a.s. dhe njeriu duhet m'u përgadit. Andaj Ibn Kajim el Xhauzije, e ka përmen në librën e tina, se ai njeri i cili nuk është i gatshëm me vdek, nuk është i gatshëm me rujt fenë e tina. Pse? Sepse feja e pejgamberit a.s. kërkon gadishmëri absolute. Apo prifti me të cilin u taku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, djali i mixhës Hadixhes, çka i tha? Nuk ka ardhur njeri me të cilën ke ardhur ti vetëm se udi është armiqësua. Është armiqësua. Ka thënë me asam e fe muhrixhije. A kanë me m'nxjerr mua populli jem? Po, kanë me t'nxjerr. Andaj njeriu duhet m'u përgatit për çdo send. Pse? Për hir të Allahut te bareke ve teala dhe me stolis vetveten e tij mbrendsi dhe në të jashtmen e tijna me ata çka Allahu xhallahu ala është i kënaqtë dhe me kuptue se feja e Allahut xhallahu ala kërkon guxim, trimëri, dituri, gatishmëri e kështu me radhë për me realizue ata çka Allahu xhallahu ala ka kriju vetëm për ata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët pos të ma adhurojnë. duke i shfletue referencat e xhematit të parë të pejgamberit alayhis salatu wassalam e gjithë tema dhe boshti i temës çka u sjell te ky xhemat i parë i pejgamberit alayhi salam është se ata janë zhvesh prej çdo epshi çka mundet me ekzistue dhe janë zhvesh prej çdo të kanmes dhe ju kanë përvesh dhe janë zhvesh për mësimin e Kur'anit Allahu xhallahu ala Sot, ajo ma, me ma të madhe, çka nuk studiot është libri i Allahu xhallahu ala. Rrjetet sociale na kanë drogue dhe na kanë bo të, të dehur me sende të kota, me pallavra të kota, me muhabete të kota, me komente gjanë e gatë të kota, dhe nuk e studiojna librin e Allahu xhallahu ala. Dhe nuk i morrna mësimet prej librit të Allahu xhallahu ala, dhe sa çdokush prej neve e ka librin e Allahu xhallahu ala në shtëpinë e tijna. Dritën e Allahu xhallahu ala e lojna anësh dhe mirrna me fjalët e njerëzve se sa bukur e paska qënis e sa bukur e paska shkrujt këtë tekst e kështu me radhë. Kjo përfshi këtu të gjithë. Hoxhallarë, pa hoxhallarë, analista e kështu me radhë. T'i kthehemi librit të Allahu xhallahu ala dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse dojna me nimue umetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi